Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Veselatu veselam, ala Resulna Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, emma bad. Došli smo, znači, do vrste slabog hadisa, znači, govorimo o kontinuitetu o vrstama slabih hadisa zbog prekida u lancu prenosilaca. Pa smo dosta spomenuli nekoliko vrsta od muallaka, mursela, e, munqatija, e, mu'dala, došli smo do mudellesa. Vraća se jezički na, na dellese, judellisu, tedlisen, što u jeziku znači kitmanul ajbi sila, skrivanje mahani robi, to u jeziku znači. A ima vezi, a ima znači vezi sa označenjem ove vrste hadisa, a, a to je što inače riječ edele e, se znači zulme, neka tmina, mrak. Ima nekog mraka u ovoj vrsti hadisa. Koja vrsta mraka riječ? E, to će vam terminološki e, se objasniti. Terminološko značenje, šrijesko značenje hadisa modeles je ihfau ajbin fil isnad od tahsinu li dahirihi. Skrivanje mahane u senedu. To znači tedlis kaže wa tahsinu li zahirihi i uljepšavanje njegovog vanjskog izgleda kad kažem vanjskog izgleda misli se ono kad se pročita prenosi ovaj od ovog ovaj od onog ovaj od onog to se misli vanjsko <clears throat> znači skrivanje mahane u isnadu senedu lancu prenosilaca i uljepšavanje njegovog vanjskog izgleda. Vanjskog izgleda znači misli se to kod koga prenosi kao da je sve regularno red. Fulan od fulana, od fulana, od fulana i tako dalje. Samo ima jedna, neke riječi koje kazuju da ima neki problem, a to sve zavisi od vrste tedlisa. Ja? Kad kaže an i kale i tako dalje. Vi ćemo spomenut ćemo to više. <clears throat> Što se tiče, znači, hadisa modele imaju glavnu učinac govori o dvije vrste je prva vrsta tedlis i snad, tedlis u, u isnadu, u senedu lancu prenosilaca ima tedlis šujuh i tedlis u, u šejhovima. Te dvije vrste su osnovne koje spominju. A inače ovaj ovako ovaj značenje delese i delisu znači neki vid isto obmane, prevare vrsta pa prevari, to, to se kod nas može e, prevesti. Kad ti sakriješ mahanu u robi, znači izvršio si prevaru, obmanuo si čovjeka. Kad možeš robu tako da, da mu daš, podvališ. <clears throat> S tim da ovdje učenjaci neki kad govori o vrsti hadisa, oni e, mimo ovo što spominju ovaj, e, tedlis i snad, tedli, znači obmana u senedu, prevara u senedu, imaju tu, tako, navodi takozvan vrstu hadisa tedlis tesvije. E, tedlis izjednačavanja, tako bi se moglo prevesti. Nešto se izjednači, šta se izjednači, vidjet ćemo tu o čemu se radi. Danas se vraća na ravije ovdje, na ravije koji prenosi hadis. E, eh, šta znači, idemo sad ove dvije vrste da obradimo. Tedlis i snad. E, tedlis u lancu prenosilaca ili obmana i prevana u, u lancu prenosilaca. <clears throat> Uglavnom, u definiciji tog hadisa ima, eh, navode eh, mnogi mu hadisi raznorazne definicije. A mi ćemo ovdje navesti jednu koju on je naveo od, od, od, od hadisa Bezara i Ibn Qatana. Navešimo njihovu definiciju koju su naveli, pa oni kažu, kaže, to je hadis, znači, te li su iznadu, znači, kaže, en jervi ravi amen kad semija minhu ma lem jesma minhu. Min gajrin jedkure enehu eh, semija minhu kaže da prenosi ravija od onog od koga je čuo hadis. Inače je čuo hadis. Prenosi ravija od drugog ravije koji inače prenosio hadise, čuo od njeg hadise. Kaže, ma mi jesme aminu, ono što nije čuo od njeg. Kaže, min gajre en jedkure en nehusem jav. A bez toga da kaže da je on čuo od njega. Da ponoviš jednom prenosi ravija od drugog ravije koj, od kojeg inače je čuo hadise. Prenosi od njega hadise, čuo je hadise. Ali prenosi sad, kaže, male mjesma, prenosi hadis koji nije čuo od njeg, a ni, ne spominje ne spominje da je on čuo taj hadis. U tom, tom lancu koji prenosi, on ne spominje da je to čuo hadis od njeg. Kako nas od čega znamo da, da prenosi? Et, otkriva ga riječi kale ili an kad se prenosi, prenosi ravija, taj, taj, i umjesto da kaže haddeseni, haddeseni, ahbereni, embeeni, inače to su riječi koje se spominje. Haddeseni pričao mi hadis taj, taj uh, e, e, šejih ili učenjak. Drugi kaže da je njemu ovaj pričao, da je njemu ovaj pričao ahbereni, embeeni, sve su to riječi, izrazi za kojima jedan od drugog kaže da je čuo, da je čuo da prenosi. A onda ovaj kaže na jednom mjestu kaže kale, kale šejih, čuj kale. Znači ne kaže da mu je pričao, nego rekao. Ili kaže an, prenosi od njega. An od njega znači. I, i ta riječ ga izdaje. I dobro ne kričemo toga što ga izdaje, što nije rekao Hadeseni, kad već, kad muti, nek muti do kraja. Ne, ako bi rekao Hadeseni na tom mjestu, a potvrdi se da nije Hadeseni, onda ga ovi ovamo kaže kedab, utuhi me bi kedab. Laže. Otkriju da laže. Optužen za laganje. I time je završio karijeru. Nema više. A ovako, kad kaže kale an, E sad to samo stručnjaci to mogu tam naći, znači da je znači da je da ukazuje, ako se potvrdi da je modelis, znači taj hadis je problem. Dobro, doćemo to skontači to čemu se radi. Uglavnom to je definicija toga. Znači našim rečima rečeno, prenosi ravija od ravije drugo koji inače čuo hadise, ali ovaj što prenosi nije taj čuo hadis od njega ali ne spominje tu da, da je čuo taj hadis. Ne spominje da će, ne kaže u hadisu hadeseni, pričao mi je taj, taj hadis. Znači, izdaje ga ta riječ kako prenosi od njega. Primjer će vam, kad navedemo primjer, bit će vam jasno. Ili kad pojasnimo značenje toga. Šta znači, znači, taj Ted Lees obmano u senetu? Uh, da ravija znači prenosi od šeha kad semija minhu, prenosi od šeha koji inače čuo od njeg hadise, prenosi u sjedio kod njeg slušao hadise, neke hadise. Kaže, volakin hadel hadis, ali se dele se lem jesmam. Ali ovaj hadis u kojim je došao taj tedliz, on nije čuo taj hadis od njeg. Kaže, on nema semija min šeha ahar, nego je čuo od drugog šeha da je on čuo od njega. Čuo je od drugog šeha da ovaj čuo od njega. Pa izbaci ovog jednog šeha kada skrati lanas prenosilaca, viškam ovaj. Da ne bilo od ovog, od onog, od onog, hajde ti odmori, izbaci ga. Kaže, o inama semijam ni šeha, aha, čuje taj hadis od drugog šeha, ovaj šeha rekao da čuo od njega. Kaže, fe yusketa dalike šej, pa izbaci tog šeha koji je između njih dvojce. Zato, zato što ga i on sreo, i on je bio kod njega, i on je prenosio hadisi kod njega. Znaš što nije čuo ovaj hadis od njega? Kaže, o jervihi bi lafs muhtemeli se ma, ali ga prenosi sa riječima u kojima je moguće da je čuo taj hadis. Poput riječi kale, au an, poput riječi rekao je. Znači, u, u toku lanca prenosi da ti kaže ahbereni haddeseni, ahbereni haddeseni embeni. Ovaj, o, o, ovaj kaže, čuo, pričao mi ovaj ta, čuo sam ovo od ovog, tako dalje. A onda na jednom mjestu tu kaže kale, taj, taj šir da, reku, da, da, je, da je njemu rekao drugi mu hadis da rekao. E to kale i to an ukazuju da osoba ima tedlisa. Da je problem tu. Kako će reći an? Mora reći da je čuo čovjeka da taj hadis, a ne da a ne da od njega da prenosi. Kaže li ja gajrehu ennehu semija minhu. Kako bi juhime obmanuo drugog, ne, pa što ovde nije loša namjera obmanjivanja, da, da odmah razumijete, ono, znači, ni ovdje riječ mafijašma ovde, znači, ovde ovde znači, nešto drugo u pitanju. Ovaj, kaže, da bi, da bi drugima stavio do znanja kao da je on čuo to, Kaže Volaki la yusarh annahu samia. Međutim ne kaže jasno da je čuo od njega ovaj hadis. Fela yakulu samiato au hadathin. Ne kaže čuo sa ga da je rekao. Pričao mi je taj hadis. Kaže hatta la yasira kadaben da bi ne bi ispao lažljivac. Bizalik. Jer ako se to utvrdi u jednom hadisu ga ufati u tome, eh, kako kažemo hadisi, znate ono poznano pravilo kod hadisa. Ben džurri be kedibuhu, ono koga, koga se, znači, džurbe znači teđba, koga se, od koga osjetimo ili utvrdimo jednom da je slagu. Fela ne'menba, ne ima više sigurnosti za njeg. Ko ti garantuje da nima ahnu i ovam? Ne ima tu, znači, kome se potvrdi laganje na jednom mjestu, u hadisu govorimo. Znači, ne, više mu se ne vjeruje u ostalim stvarima. Koga se utvrdi da je slagu. Pa neki hoće ovu pravdu da primijeni na hanume, na žene. Znači kaže, ko ženu jednom ufatiš da laže, i kaže, više ne možeš vjerovat, znaš. Može se to primijeniti tako. A? A ne mislim ovo laganje, ono, volim te, ne volim te, to je postehav da se laže. Muž i žena. Ja, to je ono, dozvoljeno laganje. A, poživno, ono, ja. Čak i zavoliš ako je puno lažeš tu. A ovo, a ovaj, a ovo, ovamo govorim, znači nešto te ona mahne ove neke druge stvari, ono, ili, ovaj, Dobro. E, sad ovdje znači da ne bih pomislio, dobro, kakav je razlika između ovog i između Mursela Hadisa? A, tako zvani Mursel Hafi, a mi ga još nismo radili, pa ovaj, navodi ovdje razlika između ga. Mursel Hafi, onaj skriveni Irsal. Rekli smo šta je e, Mursel Hadis, to je kad nema, koga nema u Senitu? Mursel, nema ashaba. Ashaba između tabina, tabin kaže, rekao je Allahov poslanik sa on nije sreo Allahov poslanik sa znači fali mu ashab. A irsala hafi je nešto drugo. Irsala hafi znači da izostavi jednog raviju, izostavi raviju, a on je sreo, to, ovaj, sreo jednog i drugog raviju koga prenosi, izostavi onog jednog koji mu je viška. Nema ga. A mi ne znamo da je viška. Ovdje samo razgled, sad hafi i ovaj ovdje, ovaj mode, uh, Jer sal hafi u tome da izostavi raviju između njega i sljedećeg ravije, ovaj, a nije, ga, nije, nije od njeg nikad čuo hadise. E to je razgled, jer sal hafi nije čuo nikad tog ravije hadisa a ovdje ovaj čuo hadise. Znači, razlika u tome, između mudeles i ersal hafi u tome. Mada ovaj, ovaj, ovaj, ovaj dio hadisa, ersal hafi, to, to ovaj, ne, ne navodi svi mu hadis kad govori o vrstama ovaj slabih hadisa. Ima mursel i mursel. Mursel hafi, to je već odjel unutar, uh, unutar hadisa mursel. Znači, skriveni mursel. Skriveni mursel u smislu toga, znači, da je skriven ovaj, uh, u kontekstu toga, znači, da kada jedan ravija prenosi od drugog, uh, E, to kojeg je, uh, od kojeg, kojeg on izostavio raviju, znači kojeg izostavio, znači on se jes živio u njegovo vremenu, jesu se sreli, međutim hadise nikad nije od njega prenosio i nije potvrđeno. Nije potvrđeno da je onaj da je, da je prenosi od njega hadise i kad izostavi i kad ovaj i kad ovaj kad izostavi ravi između sebe i njega to se smatra isal havi. Znači da je bio između njega. Zamislite ovo, znači imamo jednog šeha muhadisa. I on, i, e, i on se sreo sa drugim šejhom u hadisu, živjeli u isto vrijeme i sreli se na putu, u mešidu, na džummi, nije bitno. I imaju, imali su kontakta. Međutim, nikad nije išao kod njega i sjedio slušao hadise. Međutim, ima drugog šeha kojeg je slušao i prenosio hadise, a ovaj šejh slušao od ovog. I onda on prenosi hadis, prenosi hadis i dođe mu njegov ovaj šejh koji prenosi od ovog šeha. A onda on izbaci ovog svog šeha, izbaci ovog svog šeha i spomeni direktno onog kod koga nije uzmo hadise. Nije uzmo hadisa, jes ga sreo i bio živio, njegovo vrijeme živio. I to se zove Irsal Hafi. Kao da skrati senet, nek što pa je mudro, što, šta, šta se oko toga, skrati senet, lanac prenosilaca skrati, a što je kraći lanac prenosilaca, to je bolji, to je bolji vredni hadis, na višen stepen. Za razliku od Mudelesa, ovdje pravimo razliku, Mudeles je ovdje da je ovaj ravija koji, pre, koji je izostavio jednog, znači on je ovog i sreo i živio u njegove vrijeme i neke hadise čuo, međutim ovaj koji prenosi hadis nije ga čuo, nego je čuo drugog šeha da prenosi od njega. Ne znam da li možete pratiti, ali obično onaj, mi kad su učili ove hadise, to, to smo morali crtati na tabli, ovaj prenosi od ovog, ovaj od onog, tako dalje. Ovaj, to dođe isto kao neke one, one, jednačine, one tamo ne, one, funkcije, one, ovi što, iz matematike što se ja znaju to. No, malo, ono, malo komplikovanije, malo je teško, ali eto, tako je to. Dobro, e sad primjer toga, navedem primjer toga. E, bilježi Hakim u svomemu Stedreku sljedeći. Kaže, sa lance prenosilac, kaže. Ali ibn uh, Hašerem, kaže on, kale lena ibn Ujejne, kaže, rekao nam je ibn Ujejne, kaže, an zuhri, pazite, nema kaže hadeseni, ili haddesena i tako dalje, kaže, ibn Ujejne kaže, uh, od zuhrija, da se prenosi taj, taj hadis, kaže, faqile lehu, upitao su ibn Ujejnu, kaže, sami'atehu mine zuhri, kaže, si čuo taj hadis od zuhrija, Pa kaže Bujene, kaže la wala min men semijahu min ezuri. Kaže nisam čuo. Nisam čuo ni od njega, nisam čuo od onoga koji je čuo od njega. Onda ovo još gori bil, kaže, čuj. Kaže, ona, hades... Breketa ručka. I sad pojašnjava Ibnu Jejne od koga je ne očuo ovdje će se ispostaviti, vidjet ćete da fara je dvojica, dvojica fale ovdje ovom, ovom takozvani Ted Lisu. Dvojica fale Ravija je zostavio totalno. Ibu, Ibn Ujene je bio od model Lisa. A poznati mu hadis, veliki čenjak. Eh, kaže on, ne kaže, tu, čuo sam ga, hadesen je Abdurezak. Kaže, an mamer, ani zuhri. Znači, ovdje je izostavio dvojicu. Je, je, znači, ima dvojice između njega koje on izbacio. Jer kaže Ibn Ujene, kaže, ani zuhri taj, taj hadis a fali mu dvojica ravija. Znači, u ovom imamo da je Benevine dvojicu izostavio, od, do Zuhrija. Znači, do Zuhrija izostavio dvojicu. A zašto je ovdje Tedlis? Zato što je Ibnu Jejne prenio neke hadise od Zuhrija. Čuo je neke hadise prenio. I s ovog sada razumijem da je mogo čuti i ovaj hadis. A ono dvojica muravija fali ovdje u, u lancu prenosilaca. Kako znamo, e, sad ovdje postavlja pitao, dobro, kako znamo da je neko napravio te lize? Pa da su on sam sve pojasnio svoje stanje, on je odgovorio. Za druge učenjaci, znači ima taj, kad kažu način, kako ćemo mi znat ko je od njih modelis, koji nije modelis? Znači, to su učenjaci utvrdili. Znači, prvo neko je sam priznao da je, da je napravio te list, što znači da on nije imao, imao lošu namjeru, zlo namjeru, da nije njemu cilj da vara. A drugog, na osnovu te tebo, ispitivanja, praćenja, Sabir, znači tako su učinjaci prije radili. Sabir je sve njegove rivati jednog, o jednog čovjeka koji prenosi Hadisa, sve živo što je prenio. I na osnovu toga zna koji je puno, puno prenio Hadisa, koje je malo, koje je koliko, od kojeg ko su bili šehovi, ko su bili učenici, sve sto u detalje zna. Znači za svakog čovjeka pojedinačno raviju se može napraviti njegova, njegovu neki, ovaj, kako kažem, neku kartu njegovu, na kojoj napišeš od kojih šehova je čuo, od koje godine dokad je slušao, od koji nije, kad jes, i, a, a tu ako uzme da je pouzan, ako on sam nije pouzan, onda imaš drugi problem. On nije pouzan, slušao od ovog prednio, od, ovaj prednio od njeg, i onda, znači, i tako sve, a paš se svakog ravio, kad to napriš, a, a hiljade, hiljada ravija, znači to je, to je mora, mora informacija i podataka i mora znanja čovjek tu mora imati da bi, da bi mogo, jel, da bi, da ovaj, da bi mogo to, kao kaže, jel, uganjati, jel. Dobro, da, da završimo ovo sljedeći, uh, e, Ted Lee su tesvije, Ko je nama donio ovo sad ovo? Ko je došao izvana? Pada li kiša? Ne pada. Ne pada? Ono na pada. Kako sad ste? Došli pada. Nemojte nam te glisa ovdje. Dobro, edi se. Pada malo. Evo vidim šta je u manju. Pa- Jesu radili brisači? Dobro, čekaj, čekaj, polako, polako, polako. Dobro, dobro, možemo ovdje klanjati u džemat. Prošli put smo radili, jel vađu klanjati onaj, u mešid, ili se može džemat klanjati van mešid. Dobro. <clears throat> E, sljedeća vrsta koja je, znači da, da završimo ove vrste u e, Hadisa Modeles, sljedeća vrsta takozvani tedlis tesvije. Tedlis ili obmana, e, uh, ili svi izjednačavanja. Čega ovdje riječ izjednačavanja? O kojoj vrsti ovdje riječ Hadisa? Riječ je o tome. Kaže da ravija uh, prenosi od svoga šeha kaže thumme uh, znači uh, isqatu ravi daif bejne šejh uh, bejne thikateni leki ahaduhum al akar. Ovo je naj, najgora vrsta tedlisa. A to je da ravija prenosi od svoga šeha. A kaže, u tom što prenosi od svoga šeha, napravi, napravi iskat, namjerno izbaci jednog raviju koji je slab. I zna on da je taj ravija slab. Između, između dva pouzdana ravije. Dvojice pouzdana ravija. A ta dvojica pouzdani ravija su jedan drugog sreli i mogli su sresti. E, zašto ovdje najgora vrsta tedisa? Znači što napravi pravu obmanu. Znači, to je baš prava obmana. E, oblik toga, recimo, kako da izgleda. Kaže, jer vi ravi hadi, uh, e, haditen an šehritika. Ravija prenosi od svoga šeha koji je pouzdan, sika. Kaže, zatim taj što je sika ravija, što je pouzdan ravija, prenosi od ravije koji je daif. A taj daif prenosi od onog koji je, koji je sika. Znači, imamo između njih dvojice jednog daif. I onda ovaj koji je došao posljednji treći, Kaže, kaže ova sikatan, ova dvojica koji su stika, leki je ehaduhum al ahar. Jedan drugog su sreli, živjeli su isto vrijeme, sreli su jedan drugog. Ova dvojica koji su pouzdani. A između njih ima u tom lancu prenosilaca koji je daif. I onda dođe mu Delis, osoba koja vrši Delis, kaže, da on kaže, e, semi je hadis mine thikal evoli. Kaže, čuo je hadis od ovog prvi koji je thika, koji je pouzdan, Kaže fe yusqita da'if alladhi fi sanad. I onda izbaci onog gravi koji je slab u senedu. Kaže wa yaj'alu an shaykhihi an thiqa an thiqa. I onda prenosi da je čuo od onog koji je sika, uh, eh, thiqa da je pouzdan i da on čuo od onog koji je pouzdan. Izbaci onog koji je bio slab. Namjerno svjesno. Na koji način, kako ga izbaci? Na način da stavi onaj lafs, izraz riječi, kaže, koji, kaže, onaj, koji jahtemil da je čuo ili da nije čuo da su ova dvojica koja su e, prenosi jedan do drugog da su čuli ili nisu čuli. Znači ovaj pouzdani ravija koji prenosi od pouzdanog sreli su se e, kaže, e, kaže an ili kale između dvojice. Ovaj pouzdani kaže da je rekao ovaj ili od njega prenosi to. A između njih izbačen je slabi ravija. I zato kažu učenjaci, kaže, znači ovdje čemu je riječ, znači ovdje, ovdje, ovdje je zaista problem. Ovo pritodno nije problem. Uh, i još sljedeća vrsta koja će doći. Ali ovo je zaista problem. Šta je ovdje problem? Znači, i zato učanac kaže, kaže, hada šarru en vaj tedlis. Ovo je najgora vrsta tedlisa. I koje, koje, uh, za koje su uh, muhadise našli učenjaci da su bili modelisi ove vrste, znači njih su ova, jasno i dospjeno naglasili i spomenuli imena. Spomenuću na koji način. Uh, i, o, zašto bude ovo najgora vrsta terlisa? zato što znači uh, uh, ostavlja nama dojam, vanjski dojam, koji ne zna detalje, nije istražio, tako da je ostavlja dojam, znači da je hadis u redu. Pouzdan, prenosi od pouzdanog, hadis prihvata se u redu i tako dalje. Da nije, da nije istražen tu detalje send lanca prenosa, da se ne zna kod koja prenosi, znači ispada taj hadis u redu i što je prenoseno da ide dalje, da nije problem i čak su čenjaci po ovom pitanju, znači, e, e, istražene su ovdje ove stvari, pa je preneseno, znači, da je najpoznatiji ko je pravio ovu vrstu Tedlisa je bio e, jedan od ravija po imenu, kaže, Baqije ibn Valid. Baqije ibn Valid. E, tako da za njeg bila poznata, čak kad se, kada se za njeg kaže, ovaj, ima jedan, jedan onaj stih napisan za njeg kad se učinje ovaj kad se uči inače ovaj terminologija iz mustalah hadisa kaže e hadisu baqiyya laysat naqiyya fakun minha ala taqiyya šta znači kaže hadisi baqiyeta osobe koje ima baqiyya hadisi baqiyeta laysa naqiyya hadisi baqiyeta nisu čisti naqiyya kaže fakun minha ala taqiyya i bidi budi na, na, prema tim hadisima ala taqiyya taqiyya na distanci na upozorenje znači ne uzmaj od hadisa, od bekijeta, nisu čisti i ne uzima ih. I jednom to, ova tri stiha rečeno i opisa njegovo stanje, tako ova, da se zapamti, znači ova osoba zapamti se, on i zna se za njegove hadisa, da on modelski, da on spomeni gdje on dođe u njegovim hadisma, ali znači on pravi opasnu vrstu hadisa, On nije, ono, nije obično, znači on izbaci slabo graviju, znači nema dileme da je, da je hadis slab. I, I to kad je utvrđeno za njih, znači naravno da je time sebi jel, ovaj, propastio karijeru tu o navodce karijeru, naravno govorimo ovdje po pitanju prenošenja hadisa. Drugi poznati ovaj uh, ravija je Velid ibn Muslim. Velid ibn Muslim koji je također poznat. Bo to je dvojica, znači klasičan primjer ravija koji kada spomenu u ovom kontekstu. Dalje, <clears throat> možemo navesti ovdje primjer. Uh, hadis koji spomeni Ibn Ebi Hatim u knjizi El Ilal. Pa kaže Samijatu Ebi, bo zekar hadisa lezi ravahu Ishaq ibn Rahuveje an Baqiyya haddathani Abu Wahb al-Asadi an Nafi an Ibn Umar koji hadis hadis u njemu došlo kaže uh, la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu uqbata ra'yihi ne znam se čuo za ovaj hadis kaže nemojte hvaliti islam nekog čovjeka sve dok ne znadnete uqbata ra'yihi šta je Ukbar Ej? Dok ne budete znali čega, zavisno čega, njegovog mišljenja, jel? Dok ne budete znali Znači, njegovu završnu, dok spoznate njegovo završno stanje, pravo stanje, nek ne hvali islam njeg, ne znaš ti šta je, šta je varajl kast, šta je iza, iza leđa, znači, ne hvali nikog. To je tekst Hadisa. A hadis ima problem. S koje strane bude došao problem? Znači, spominje se hadis od Isaha ibn Rahuveja, poznatog imama učenjaka. On prenosi an baqija, od ovog ovdje što smo malo prije rekli. Hadisu baqija lejse naqija wa kun minha ala taqija. Uh, e, hadisi baqijeta nisu čisti, budi uh, na njih, od njih na distanci, na pozornju, čuvaj se ti hadisa. E, eh, šta je on došao? Šta je ovdje došao? Ovaj, uh, uh, ovdje je ravija, baqije prenosi hadis. Hadis. I Bekije kaže, hadefeni Ebu Vahb Esedi. Spominje tog, e, tog raviju po tim imenom. An Nafija. Nafija je uvore poznat poznati lanac prenosilaca. Tako vi znate ono. Malik, Nafija, nomer e, e, zlatni lanac prenosilaca. To smo radili, to smo učili. A ovdje kaže, Bekije prenosi An Vahb, An Ebu Vahb Esedi. I sad ti kad sam vam radiš, ko je Ebu, Ebu ovaj, Vahb Esedi? A u stvari, u čemu ovdje riječ? Prenosi ovaj hadis Ubejdullah ibn Amr an Isak ibn uh, Isak ibn Abi Farwa an Nafia. Ovde je sad problem uh, da je ovde uradio Baqija, to je zato on izašao ovaj na vidjelo. Uh, ovde je Baqija uradio. Umjesto da spomene ovde, znači on je sakrio dvije stvari. Sakrio je i pravo ime ovog ravija, koga on prenosi. On je njega uh, spomenuo po imenu Ebu Wahb Esedi. A njegovo pravo ime je Ubejdullah ibn Amr. A on je Sika. A, a Ubejdullah ibn Amr, koji je thika, prenosi od Isaka ibn Ferveta, koji je daif. I sad on htio da izbaci onog daifa. I da izbaci daifa i da zavara trag. Pa je onda spomenuo to koji je thika po drugom imenu, koji je manji poznat. Ti kad vratiš u onaj, ovdje ima problem po pitanju biografija, a ti kad vratiš ima ono kunije. Ebu, Abu, Dabu, ono, te kad vratiš, izgubiš totalno. Ko je Abu? Znači, moraš ga po prezimenu traži, po ovom, po ono. To je haos živi, znači, dok se ti malo, dok se ne uhodaš u tome. A on je ovdje spomenuo, umjesto da kaže, Ubejdullah ibn Amr, po čemu je poznat, on njega spomeni po kunijetu. Kaže, Ebu Vehb, to je njegov kunije nadimak, Esedi jest on isto, kad se ono, poredaju sva njegova prezimena, jeste on i Esedi je. I znači, nije on slagao popitan, pravo je kunije nadimak spomenuo, da je iz te poroce jeste. Međutim, to sad dok ljudi nađu, dok nađu njegovo, ovaj, njegovo pravo porijeklo, njegovo pravo kunije, ti se izgubiš ovamo ovaj, eh, i za, za, ovaj, smetnete, odmetnete, odvedete od ovog pravog ravije, koje je slika stvarno. Ali onda, da bi, u stvari, ovo je uradio da bi sakrio ovog raviju koji je daif. Kaže, ken nahu beqije, o nesebehu ila beni esed li kej la juftane lehu. Kaže, spomenu ga po nadimku tog raviju, beqije, On je ga spomenio, kaže, i, i spomenuo njegovo porijeklo od Eseda, što i jest to porijeklo Benu Eseda, kaže, e, kej la juftanelo, kako se ne bi proniklo u to gdje leži problem, da je to, to stvari taj ravija. Kaže, kaže, hata ida tereke ishaq ibn e, farve, la juhteda lehud. Zato kaže, jer, jer kaže, ovaj, e, tek preko pravog imena u gravije znamo da on, e, e, da je on izba, znači da je izbacio namjerno ovde Isak ibn Ferveta e, da se ne bi došlo do tog da je on izbacio ovde slabu graviju. Uglavnom to je poenta u tome. I zbog, zbog toga ovaj klasičan primjer u hadisu svoje spomenu. Znači jednog najvrš, naj, najgore vrste tedlisa, hadisa koji su tedlis. A onda imamo ovdje hadis ovaj, šojuh, tedliso šojuh, vrsta, on ovaj unutar znači ovog tedlisa. Eh, Tedlis šujuh u stvar znači nešto drugo. En jervi ravi, kažem šehi hadisa semijahu minhu, fe ju sem mihi au jukennijahu au jensibehu au jesifehu bima la jurefu bihi ke la juref. Kaže da prenosi ravija hadis od svoga šeha. Hadis koji je čuo od svoga šeha. To posao znači čuo njega. Međutim, kad spominje njegovo ime, spominje ga, po nadimku, po nekom porijeklu, po nekom opisu po kojim je poznat, sa kojim se lahko ne može doći koje je ta ravija. Poput primjera kaže toga. Da kaže Abu Bekr, prenosi an, uh, Abu Bekr ibn Mujahid, kaže Ehadu imetul Qur'an, ovaj, koji je bio jedan od imama Karija, ono kod našto bi rekli Hafiza. Jedan od imama Karija, Abu Bekr ibn Mujahid. Kaže, eh, hadesini Abdullah ibn Ebi Abdullah, on u rivajetu koji prenosi, kaže, juridu bihi Eba Bekren ibn Ebi Davud Siđistani. E, eh, on u tom rivajetu spominje neko ime koje, po kojem nije poznat ovaj čovjek. A koji je tešno da je njegov ime? Abdullah ibn Ebi Abdullah. A u pravi, stvari pravo ime tog ravije je Ebu Bekren ibn Ebi Davud Siđistani, poznati uh, Ibn Abudavu Sveđu Stani. Što, što je on spomenuo ovo? Da bi napravio taj, to je ta vrsta Tedlisa. Vrsta Tedlisa gdje čovjek ne zna stvar kome on govori. Ova, inače vrlo je malo, pazite, Karija, ova, inače vrlo malo koji su bili ovaj, pouzdani hadis, koji su bili učenjaci. Eh, to je priča za sebe. Uglavnom, Uh, znači, uh, to je ta vrsta Tedlisa gdje se, gdje se ne spominje koja, ko, ko je bio pravi šejh, ne može se doći do imena šejha. I to napravi problem utvrđivanja stanja. Što se tiče ovdje, znači, ovaj, uh, ovog vrsta Tedlisa, gdje se spominje pravo ime Šeha, Tedlis u Šejhu, uh, e, on se tretira kao, kao manja, uh, manja vrsta uh, Tedlisa u smislu, manja vrsta u smislu tog uh, kerahijeta, pokuđenosti, takvog načina navođenja hadisa. Zašto? Zato što u ovoj vrsti Tedlisa ravija uopšte nije izostavio neku raviju. On nije izvršio neku ravi, znači on nije, nije napravio tu problem. Znači nije zavarao, nije prevario onaj koji prenosi njegov hadis, e, nije izvršio obmanu, e, nego je samo drugačijim imenom ga spomenuo. I onda traži više vremena onom koji prenosi hadis, hoće da utvrdi stanje, da kaže ko je ovaj čovjek, ba, nigdje ga nema po imenu, ono, ibn bi ovo, ono, ima drugo ime, ima kunije, ne može ga lahko naći. Uh, onda jedno što se postavlja pita, pa dobro, koja mu je fajda, što je to moro raditi? Da li to namjerno radi ili nije namjerno radi? Što ga nije spomenuo po imenu poznato nama? Ili možda njemu to poznatije bilo ime? I tako dalje. Znači, ovo je lakša vrsta tedlisa. Ako govorim sad, ove, spomenuo se tri vrste tedlisa. Jedno je tedlis i san, e, e, tedlis i snad. Znači, tedlis, e, ta vrsta obmana tedlisa u isnadu, to je prvo što spomenuli. Drugi, tedlis tesvije, tedlis iznadečavanja i tedlis šejhova. Ova prva vrsta, ova prva vrsta terdisa i snada. Uglavnom, ovaj, po pitanju propisa učenjaka prema tim vrstovima terdisa, eh, većina učenjaka smatra da je da je jako pokuđen ta vrsta terdisa. Mi smo spominjali ovaj, tu, tu vrstu terdisa, ovaj, Uh, i uh, eh, spominjala šta ona znači uh, uh, i spominjala smo znači, de, definiciju tog tedlisa definiciju tedlisa uh, šta, šta u stvari tu uradi ravija kako on u stvari jel, ovaj, sakrije Mahanu u Senedu, da, da, da, da, da znači, ne spomine jednog, da ne spominje jednog raviju, uh, nego onaj, od, od, kada prenosi sa riječima kale au an, to sam spominjal tu prvu vrstu. Uh, Eh, znači većina učenjaka da je, da je to pokuđen način, kaže zašto da je pokuđen, vrlo bitno, znači mekruh, pokuđen način tako se eh, spominja lanca prenosilaca. A pogotovo žestog učenjaka prema tu vrsti lanca prenosilaca, u, kad ima tedlis, eh, bio je šube, bio je šube, poznati učenjak Mohadis, on je bio žestog protiv toga i kogoga nađe učenjaka da, da, je, da je radio taj tedlis, on, on je smatrao kad je tedlisu ehun hedib. Tedlis u Senedu kaže to je brat laganja. To je brat E, e, vrsti, znači jedna vrsta laganja hoće da kaže. E, Najgore od ovih vrsta tedlisa je ova tedlis tesvije, tedlis izjedečavanja gdje se izbaci znači unutar uh, uh, uh, lanca prenosilaca slabi ravija. I tako se uklop, upakuje lanac prenosilaca kao da nema tog slabog ravije. I nema sumnje da on najgori i da ona i što kaže uh, e, Muhadis Iraki kaže Inahu kadihun fi men ta'ammede fi adav. Kaže on je kadih. On je kaže onaj koji narušava uh, i hadis i, i, i raviju za ono ko to namjerno uradi. E sad ovdje postavljamo da li se ovo uvijek radilo namjerno ili nenamjerno. Može se desiti da neko uradi ovo nenamjerno. U tome je pojenta. A ova treća vrsta, te liso šujuh, ona je, možete reći, možda najblaža tedlis obmana u šejhova da se e, šejh ne spomene po pravom imenu nek po drugom imenu. A uopšte nije izbace ravija, a, znači on je čuo tog šejha i prenosi od njeg i to nije sporno, nego samo ga spomenu u nekom e, neobičnom imenu koji možda njemu bilo poznatije ili namjerno tako spomenu, ali napravi, napravi tu, tu, e, tu zbrku oko toga da se utvrdi ko je taj, ko je taj ravija u lanci E sad postavljam pita naravno ovo krupno, ja znam šta je ljude navodilo na to, što je ravija navodno na to da, da na ovakav način spominju, spominju hadis. Znači, navodi mnogo faktori. Jedno kažu, ovaj, <clears throat> kaže da bude razlog tome zašto, zašto su upadali neki od ravija da, da ona e, da, da čini taj tedlis u lancu prenosilaca. Pa kaže prvi razlog da fu sheh e u kaunuhu gajru thika. Razlog zašto su pravili taj tedlis zbog slabosti nekog tog koga prenosi. Da nije bio pouzdan. I zbog te slabosti naslov da nekako da se sakrije da bude da bude lanac prenoslaca prihvatljiv. Onda što su što su radili oni koji nisu imali namjeru da zavaraju, nego iz razloga kažete ehuri vefati bi haytu sharaku fi sama minhu jamaatu duna. Kaže zbog toga kaže što je što je kaže recimo neki šejh muhadis dugo dugo vremena živio. Pa on narastu njegovi učenici, postani oni šehovi prenose od njih hadise, ovaj pa on ispadne ovaj i prenosi on od neki, ne njegovi učenici, drugi učenici, drugi šehova. Mlađi od nje budu za 20-30 godina i on prenosi od njih hadise i sad nekako ružno on stari prednose od mlađeg. A kad ne ide, znaš, pa sad malo, da to malo, el, zagradi ugodnama, pa izbaci gdje može i ovako, onako. Ne iz loše namere, ne iz, iz, iz, iz toga što hoće da učeni. Ili obrnuto, znači da bude mlađi, znači da bude on mlađi od, od ravije, znači, e, znači i oba slučaja. I da onaj koji prenosi od